Book 2 Valdebuleba Valdebuleba Valdebuleba Valdebuleba Cerili unda gavgzavno Cerili unda gavgzavno Sastumro unda gadavihado სასტუმრო უნდა გადავიხადო. ადრე უნდა ადგე. ადრე უნდა ადგე. ბევრი უნდა იმუშავო. ბევრი უნდა იმუშაო. პუნქტუალური უნდა იყო. პუნქტუალური უნდა იყო. მან ბენზინი უნდა ჩაასხას. მან ბენზინი უნდა ჩაასხას. ჩაასხას. მან მანქანა უნდა შეაკეთოს. მან მანქანა უნდა შეაკეთოს. მან მანქანა უნდა გარეცხოს. მან მანქანა უნდა გარეცხოს. ის საყიდლებზე უნდა წავიდეს. ის საყიდლებზე უნდა წავიდეს. მან ბინა უნდა დაალაგოს მან ბინა უნდა დაალაგოს მან სარეცხი უნდა გარეცხოს მან სარეცხი უნდა გარეცხოს ჩვენ ახლა სკოლაში უნდა წავიდეთ ჩვენ ახლა სკოლაში უნდა წავიდეთ ჩვენ ახლა სამსახურში უნდა წავიდეთ. ჩვენ ახლა სამსახურში უნდა წავიდეთ. ჩვენ ახლა ექიმთან უნდა წავიდეთ. ჩვენ ახლა ექიმთან უნდა წავიდეთ. თქვენ ავტობუს უნდა დაელოდოთ. თქვენ ავტობუს უნდა დაელოდოთ. დაუცადოთ. თქვენ მატარებელს უნდა დაუცადოთ. თქვენ მატარებელს უნდა დაუცადოთ. თქვენ ტაქს უნდა დაუცადოთ. თქვენ ტაქს უნდა დაუცადოთ. 5